23 su sata. Sova Info. Sveučilište u Rijeci objavilo je dva nova Erasmus natječaja za akademsku godinu 2018-2019. Natječaj za studijski boravak studenata i natječaj za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja. Natječaj za studijski boravak namijenjen je svim studentima bilo koje razine studija. Rok za prijavu je 3. travnja, a prijaviti se možete online prijavnicom na stranicama Agencije za mobilnosti. Podsjetimo, u tijeku je i natječaj za stručnu praksu studenata s rokom prijave također do 3. travnja. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održana je danas druga po redu kava s upravom fakulteta. Studenti su imali priliku iz prve ruke saznati odgovore na sva pitanja i dileme koje studiranje donosi. Pisanje diplomskih radova, Erasmus razmjene i zdravstvena zaštita samo su neke od područja o kojima se razgovaralo. A od kuda ideja i kakve su reakcije studenata rekao nam je dekan fakulteta Alen Host. Ideja je došla od tuda jer smatramo da studenti nisu dovoljno upoznati kako funkcionira uprava i koje sve aktivnosti postoje na fakultetu i zbog toga smo već tradicionalno organizirali nekoliko takozvanih kava s upravom gdje jednostavno pozovemo studente da nam se pridruže na kavi kako bismo u nekom neformalnom razgovoru popričali o svim onim problemima koji ih muče i svim onim aktivnostima kojima se mi bavimo, a studenti često s njima nisu upoznati. Pa za sad odaziv nije velik, ali mi se čini da se uvijek odazovu oni najbolji studenti koji žele još na, nekakav dublji način e, vidjeti kako fakultet funkcionira, kako se sve mogu angažirati i u koje se sve aktivnosti mogu uključiti. Centar za tehničku kulturu otvorio je prijave za dvije nove radionice. Code Club prva je od radionica koja počinje već sutra, a namijenjena je osnovnoškolcima. Svakoga petka poslijepodne učenici će učiti izrađivati i uređivati internetske stranice u HTML-u i CSS-u, te programirati u Scratchu. Radionica 3D modeliranja na rasporedu je utorkom, a namijenjena je mladima između 15 i 30 godina. Sve su radionice besplatne. Prijaviti se možete putem obrazca na stranicama Centra za tehničku kulturu. Autonomni studentski kolektiv Povjesničar organizira sutra još jednu filmsku večer. Na repertuaru je britansko-argentijska uspješnica Motociklistički dnevnici. Film se temelji na ranim memoarima jednog od najvećih gerilaca novije povijesti, Ernesta, Ernesta Guevara zvanog Če. Filmska kamera prati u njegovom putovanju kroz Južnu Ameriku koja mu mijenja život. Projekcija će biti na Filozofskom fakultetu u predavonici broj 106. Ulaz je besplatan. Sova Info Vremenska prognoza nekome na radost, a nekome na sreću donosi nam opet kišno vrijeme. Znači od snijega više ništa. E, kiša će nam također donijeti i umjerenu buru, a najniža jutarnja temperatura biti će između 0 i 6 stupnjeva, najviša dnevna između 5 i 12. Sovu info uredila i čitala Dora Vujnović.